Antroji Samuelio knyga, 15 skyrius. Apšalomas įsigijo vežimų bei žirgų ir 50 vyrų, kurie bėgdavo pirma jo. Jis keldavosi anksti ir atsistodavo šalia kelio prie vartų. Jei koks žmogus su savo byla eidavo į karaliaus teismą, Apšalomas pasišaudavo jį ir klausdavo, iš kurio tu miesto? Kai tas atsakydavo, tavo tarnas yra iš tokios Izraelio giminės. Apšalomas jam sakydavo, tavo reikalas yra geras ir teisingas, bet karalius neturi, kas tave išklausytų. Jei mane paskirtų krašto teisėjų, tai pas mane galėtų ateiti kiekvienas, turys bylą ar skundą, ir aš apginčiau jo teisės. Jei kas norėdavo apšalomui nusilenkti, jis ištiesęs ranką, tą apkabindavo ir pabučiuodavo. Taip apšalomas elgėsi su visais izraelitais, kurie ateidavo į karalius teismą. Apšalomas tokiu būdu pavergė izraelitų širdis. Baigiantis ketvirtiems metams, apšalomas tarė karaliui. Prašau, leisk man eiti į Hebroną ir įvykdyti įžadą, kurį daviau viešpačiui. Gyvendamas Gešūrę, Sirijoje, daviau įžadą. Jei viešpats mane parves atgal į Jeruzalę, aš tarnausiu jam. Karalius jam tarė, eik su ramybe. Apšalomas pakilo ir išėjo į Hebroną, Jis slapta išsiuntė pasiuntinius į visas Izraelio giminės su pranešimu. Išgirdę trimito garsą, sakykite, Apšalomas karaliauja Hebrone. Iš Jeruzalės su Apšalomu išvyko du šimtai pakviestų vyrų. Jie ėjo nieko pikto nemanydami ir nieko nežinodami. Aukodamas aukas, Apšalomas dar pasikvietė iš Gilojo miesto Ahitofelį, Dovido patarėją. Taip, samokslas išsiplėtė, nes žmonės nuolat ėjo pas Apšalomą. Pasiuntinys atėjo pas Dovidą ir pranešė, Izraelio žmonių širdis prisirišo prie Apšalomo. Dovidas sakė visiems savo tarnams Jeruzalėje, bėkime, nes nėra kito išsigelbėjimo nuo apšalomo. Skubėkime, kad jis mūsų neužkluptų, nepadarytų mums piktą ir nesunaikintų miesto kardu. Karaliaus tarnai sakė karaliui, štai tavo tarnai vykdys visą, ką karalius įsakys. Karalius išėjo kartu su visais namiškiais, tik dešimt sugulovių liko namų saugoti, Karalius išėjo ir visi žmonės sekė paskui jį, ir jie sustojo toli nuo namų. Visi jo tarnai ėjo šalia jo, o keretai, peletai ir gatiečiai, šeši šimtai vyrų, kurie buvo atėję su juo iš gato, ėjo pirma karaliaus. Dovidas klausė gatietį Itają, kodėl tu eini su mumis, grįžk ir pasilik su karaliumi. Tu juk esi svetim šalis, atėjęs čia iš savo krašto. Tik vakar atėjai, tad ar turėtum šiandien eiti su mumis? Aš turiu eiti, o tu grįžk su savo broliais. Gailestingumas ir tiesa te būna su tavimi. Itajas atsakė karaliui, kaip viešpats gyvas, Ir mano valdovas, karalius gyvas, kur bus mano karalius, ar mirs, ar gyvens, ten bus ir tavo tarnas. Dovidas tarė Itajai, tai eik su manimi. Itajas ėjo su visais savo vyrais ir jų šeimomis. Visas kraštas garsiai verkė ir visi žmonės ėjo į kitą pusę ir karalius perėjo per Kidrono upelį ir traukė dikumos link. Atėjo Cadokas ir Levitai, nešini Dievo sandoros skrinę. Jie pastatė Dievo skrynę ir abjetaras ėjo aukštyn, kol visi pasitraukė iš miesto. Karalius tarė Cadokui, nešk Dievo skrynę atgal į miestą Jei rasiu malonę viešpaties akise, jis mane parves ir parodys man ją ir savo buveinę. Jei jis man sakys, aš nepatenkintas tavimi, tai tegul daro su manimi, kaip jam patinka. Tada karalius kalbėjo kunigui Cadokui. Tu esi regėtojas, tu, tavo sunus Ahimaacas, ir Abjataro sūnus Jehonatanas, grįžkite su ramybe į miestą. Štai aš pasiliksiu dikumoje, kol gausiu iš jūsų pranešimą. Cadokas ir Abjataras parnešė Dievo skrynę į Jeruzalę ir ten pasiliko. Dovidas ėjo aukštyn alyvų kalno šlaitu, verkdamas, apsigaubęs galvą ir basas. Visi su juo buvę žmonės, apsigaubę galvas, ėjo aukštyn, taip pat verkdami. Dovidas, sužinojęs, kad Ahitofelis yra tarp apšalomo sąmokslininkų, meldėsi. Viešpatie, meldžiu, paversk Ahitofelio patarimą niekais. Kalno viršūnėje, kur Dovidas garbino Dievą, jį pasitiko Archas Hušajas, su perplėštais drabužiais ir žemėmis apibarstyta galva. Dovidas jam tarė, jei eisi su manimi, būsi man našta, o jei grįši į miestą ir prisidėsi prie apšalomo, jam sakydamas, aš noriu būti tavo tarnas, karaliau, Buvau tavo tėvo tarnas praeitįje, o dabar noriu būti tavo tarnas, tai Ahitofelio patarimą galėsi niekais paversti. Su tavimi bus kunigai, Cadokas ir Abjetaras. Pranešk jam visą, ką nugirsi karaliaus namuose. Su jais yra abu jų sūnus, Cadoko sūnus Ahimaacas ir Abjetaro sūnus Jehonatanas. Per juos perdok man viską, ką išgirsi. Dovido draugas Hušajas sugrįžo į Jeruzalę. Apšalomui įžengiant į ją,